men arafa nefsuhu fakat arafa rabbehu evet. diyor ki bunun manası şu demek midir ki e, insan kendisini bilir ise yani kendisini bilmeye kadir ise e, ve kendisini bulduğu zaman e, Rabbini bulacaktır. Yoksa bunun manası nedir diyor. Bunun iki veçesi vardır. Bir defa insan fanidir. Baki Allah'tır. Yani fani olduğunu anlarsa bakiyi bulur. İnsan hastadır. Sıhhati haktan bulur. İnsan çıplaktır. Allah onu giydirir. Yani velhasıl aciz içindedir insan. Kudret haktadır. Bunu bildiği vakitte hakkı bilir. İkinci bir daha vardır. O nefsi üzerinde işleme vardır. Nef nefis üzerinde işleme. Yani nefsin sıfatları ile hakka kurbiyet. O vakit kendisinde hakkın tecelliyatını bulur. İkinci manası budur. İkinci yani ali kısmı bunun. Bir iktidai kısım var, bir ali kısım var. Bir bardak suyu denizden aldığımız vakitte bu bardak su deniz değildir. Ama denizden de hariç değildir. İnsan budur haktandır, haktan gayridir.